واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون Na mlipumua mtu kisha mkahitalifiana kwayo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyatoa hayo mliokuwa mkiyaficha. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون Tukasema mpigeni kwa kipande chake.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 Kwani kuna mawe yanayotimbuka mito, na kuna mengine yanayopasuka yakatoka maji ndani yake. na kuna mengine huanguka kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayoyafanya afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifuna ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Mnatumai watakuaminini na hali baadhi yao walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha wakayabadili baada ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ۖ afala taqilun na wanapokutana na wale walioamini husema tumeamini na wanapokuwa peke yao wao kwa wao husema mnawaambia aliyokufunulieni Mwenyezi Mungu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 Sema, mmechukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu? Kweli Mwenyezi Mungu hatokwenda kinyume na ahadi yake. Au mnamsingizia Mwenyezi Mungu mambo msiyoyajua? Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atan خطيئته فاولئك اصحاب النار فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Naam. Anayechuma ubaya na makosa yake yakamzunguka. Hao ndio watu wa motoni humo watadumu. والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون Na wale walioamini na wakatenda mema, hao ndio watu wa peponi humo watadumu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nakumbukeni siku mlipomuua mtu mkahasimiana wenyewe kwa wenyewe mkautetea uhalifu mkawa mkituhumiana kwa mauaji na hali Mwenyezi Mungu anayejua hakika na ataikashifu na kuidhihirisha juu ya kuificha kwenu tukakwambieni kwa ulimi wa Musa chukueni kipande cha nyama ya huyo ng'ombe mumpige nacho nanyi mkafanya hivyo Mwenyezi Mungu akamfufua huyo aliyeuliwa akataja jina la aliyemua na kisha akafa tena na huo ulikuwa ni muujiza wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Musa kwani Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu na kwa uwezo wake huu ndivyo anavyohuisha maiti siku ya kiyama na anakuonyesheni dalili za uwezo wake ili mpate kufahamu na kuzingatia haya. Mwandishi mmoja wa zama zetu marehemu Sheikh Abdul Wahhab An-Najjar ametaja kwamba kauli ya Mwenyezi Mungu mpigeni kwa kipande chake maana yake kipande cha aliyeuawa na makusudio ya kufufuka kwake ni kumtolea kisasi kwa kuwa kupigwa kwa kiungo cha mwenye kuuliwa humpelekea muuaji kuungama. Na mara nyingi kumona tu aliyeuawa humpelekea mwenye kuua kuungama. Na inakuwa kisa hichi ni mbali na lile jambo la kuchinja na kuamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu kuchinja. Na kwamba kuamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu wamchinje ng'ombe ni kwa ajili ya kumla. Na katika haya pana mafunzo ya nafsi kwao. Kwani hawa walikuwa pamoja na Wamisri ambao wakimwona ng'ombe ni mtakatifu na yalikuwa kwao mabaki ya haya ya kumtukuza ng'ombe kwa dalili ya kuwa waliabudu sanamu la ndama baada ya hayo ikawa hapana budi kung'oa mabaki yake katika nafsi zao kwa kuwalazimisha kumchinja ng'ombe ndiyo ikawa ile amri ya kuchinja na yakatokea majadiliano na kukawa kule kusitasita kwao na mwisho wakamchinja na walikaribia wasichinje tena nyinyi baada ya miujiza na ishara hizi zote, hamkukubali wala hamkunyooka wala nyoyo zenu hazikulainika na kunyenyekea, bali zikawa zimekacha na ngumu, na zikabakia vile vile na ugumu wake na ushupavu wake, kama jiwe gumu katika ule ukakamavu wake, bali hizo nyoyo zenu zimeshinda jiwe kwa ugumu. Kwani yapo mawe yanayoathirika na kulainika, yapo mawe yanayotimbuka maji yakawa mito na yapo mawe yanayopasuka na yakatoka maji kama chemchem na yapo mawe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yanayonyenyekea kufuata mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaporomoka kutoka juu ya milima kama apendavyo Mwenyezi Mungu mtukufu ama hizo nyoyo zenu nyinyi mayahudi haziathiriki wala hazilainiki ole wenu kwa hayo Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na vitendo vyenu. Naye atakupeni adabu kwa namna mbalimbali mbali za adhabu ikiwa hamtoshukuru kwa neema mlizopewa. Haikufalini enyi waumini kutumai ya kuwa Mayahudi wataiamini dini yenu na wakufuateni nyinyi. Na ila hali katika makundi yao mbalimbali mbali zimekusanyika sifa mbovu zinazowaweka mbali na kuiamini haki. Walikuwapo baadhi miongoni mwao. Nao ni wale makuhani waliokuwa wakiyasikia maneno ya Mwenyezi Mungu katika Taurati na wakiyafahamu vilivyo kisha makusudi wakiyageuza na hali wanajua kuwa ni kweli na kwa vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyoteremshwa haijuzu kuvigeuza. Na kilikuwapo kikundi kingine miongoni mwa wanafiki wao wakikutana na walioamini husema kwa hadaa tunaamini kuwa nyinyi mnafuata haki na kuwa Muhammad ni nabii aliyetajwa sifa zake katika Taurati. Na wakiwa peke yao na wenzao hulaumiana kwa kughafilika kwa baadhi yao kwa vile ndimi zao zilivyoteleza katika kuwahadaa waumini kuwapa maneno ambayo yatawapa faida mahasim zao. Na wala si lazima katika udanganyifu wakawatajia aliyomo katika Taurati ya kueleza kwa sifa kuja kwa Muhammad na kwa hivyo itakuwa hoja juu yao siku ya kiyama. Hivyo basi haiwapitikii watu hawa na wale kuwa Mwenyezi Mungu hana haja ya kupata hoja kama hizo kwani yeye anajua wanachokificha na wanachokidhihirisha. Na miongoni mwa Mayahudi kipo kikundi cha wajinga wasiojua kusoma, wasiojua chochote kutokana na Taurati ila uongo unaowafikiana na matamanio yao wanawapachikia pachikia makuhani wao na wakaona katika mawazo yao kuwa hayo ni kweli iliyotoka kitabuni. Basi hao makuhani wataangamia na watapata adhabu kwa vile wanavyoandika vitabu kwa mikono yao. Kisha wakawaambia wajinga wasiojua kusoma kuwa hii ni Taurati iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Kusudi lao ni kuwa wapate kwa hayo pato la upuuzi la kidunia wanunue upuuzi huu kwa kuuza haki na kweli. Basi ole wao kwa wanayomzulia Mwenyezi Mungu na ole wao kwa yale matunda wanayoyachuma kwa uzushi wao. Na katika ikhtilafu zao ni haya wanayoyapata kwa makohani ya kuwa moto hautawagusa Mayahudi hata wakifanya maasi namna gani ila kwa muda wa siku chache tu. Basi waambie ewe Muhammad, nyinyi mmeagana na Mwenyezi Mungu kwa hayo hata mkawa mmetumaini kuwa Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake au mnamzulia uongo tu. Ukweli wa mambo ni kuwa nyinyi mnamzulia Mwenyezi Mungu uongo, kwani hukumu ya Mwenyezi Mungu inapitishwa kwa viumbe vyake vyote sawa sawa. Hapana farka baina ya Yahudi na asiyekuwa Yahudi. Wenye kutenda maovu na maovu yakawazunguka hao waovu mpaka njia za kuokoka zote zikazibwa basi hao ndio watu wa motoni na huko watadumu milele. Na wale walioamini na wakatenda mema hao ndio watu wa peponi kwa sababu wao wameamini na wakatimiza iliyowajibisha imani zao. Nayo ni vitendo vyema basi wao watakaa peponi daima milele.